Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i la nostra web wwwla I a més, que teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que fer en el dia d'avui és demà es presenta la campanya d'abonaments, quines mesures esperes per part del club? Perquè demà a les 12 el València presenta la seva campanya d'abonaments per a la propera temporada, per a la 2016-2017. Una campanya en la qual el València no jugarà en Europa, i en la qual Lai Hun ens va dir ara fa una setmana, en la roda de premsa en la qual se presenta Paco i Estaran, que no hi hauria pujada de preus. No hauria, tenint en compte la temporada que ha fet el València i l'escenari cap al que va, no hauria de ser notícia que el València no pujarà els preus. Si més no, la notícia hauria de ser que els baixara. Però tampoc podem aventurar-se a dir si va córrer una cosa o l'altra, tenint en compte que encara no sabem les mesures que demà, teòricament, presenta el club perquè, en paraules de la pròpia Lei Hun, deia que l'objectiu era tornar a plenar Mestalla. Després de la campanya que ha fet el València, només se m'ocorren dos possibilitats per a tornar a plenar Mestalla, o fins i tot una tercera o bé una rebaixa substanciosa en els preus, ja veurem què ocorre demà. Jo fins que el València no obriga la boca no vaig a eh, fer un judici dels preus ni les mesures per part del València Club de Futbol. O bé fer un equip amb fitxatges que puguen atraure o que puguen ser atractius per a l'aficionat, ara mateix en l'escenari en el qual es veneix el València situació complicada o bé esperar a que l'equip, per mort dels partits de pretemporada i algun dels primers de Lliga, genere la suficient il·lusió com per a que la gent passe per taquilla. Esta última més complicada i arriscada. Per tant, demà assistirem a la primera de les respostes sobre la pregunta de com van a ser els abonaments a temporada vinent. Té un difícil cavall de batalla per davant el València per a tornar a enganxar a la gent. això és la realitat. La realitat és que, sense entrar en la seva capacitat, perquè hi haurà que veure la temporada que ve, la realitat és que el fitxatge de Paco Allestaran no era o no és el vehicle il·lusionador que podria estar esperant l'afició la de cara a, un, a tindre un nombre atractiu, un nom, perdó, in, atractiu en la banqueta per tal de tindre un tiró per a taules l'abonament. Per tal, com deia, sols queden dos premisses. O jugadors o una rebaixa o que el València pugui estudiar diferents mesures sobre eh, descomptes en grup, sobre el prorrateig del pagament... Bueno, ja veurem, com deia, quines van ser les mesures que proposa demà Peter Draper, que és l'home que estarà encarregat de fer aquesta roda de premsa. No la l'Aihum, probablement, de la presidenta molt exposada en els últims dies, primer amb la roda de premsa de Paco i Estaran, o amb Paco Estaran i Suso García Pitarch, eh, i després amb el passeig per la Family Weekend, han decidit que no és moment per a que torni a parar la propietat. I en part té una porció de llògica, perquè molt probablement, si demà estiguera la presidenta en aquesta roda de premsa, les preguntes anaven quedar totes desviades al plano esportiu. I el València que va tractar demà és d'intentar donar-li la major rellevància possible a la presentació d'abonaments per a la temporada eh, 2017-2017. Com deia, no serà fàcil enganxar a la gent, té un important cavall de batalla el conjunt valencianista i té un important cavall de batalla en este cas el seu Consell d'Administració veurem com queda la història i veurem el València de quina manera és capaç d'enganxar però hi haurà que esperar i hi haurà que veure exactament què ve a contar-nos demà Peter Draper, el cap de màrqueting que demà serà qui dona ixa roda de premsa i demà també coneixerem el nou anunci cada any, és un diferent per a enganxar a la gent. Per cert, abans de començar, Adrián Valero, que eh, està esperant la nostra, el, el nostre desig de sort que demà té els exàmens, en la facultat, pues, eh, està bé que estudie amb la 97.7 radioficada, amb l'esports 97 nit, i com no, li desitgem totes les sorts del món per a que puga superar aquests exàmens. Ara, que no hi ha millor sort dels exàmens que estudiar, eh? Això, ta això també t'ho diu uno que era prou roi com a estudiant. 11 de la nit i 37 minuts és moment de repassar el que ha donat de si l'actualitat en el dia d'avui i que, com sempre, comencem a repassar des de les nostres 5 fotos. Sèrbia parla de Kostic, segons el rotatiu serbi Sporske, que el, el, el eh, jugador eh, i el, perdó, el germà i el tio del futbolista s'haurien reunit amb García Pitals per a tractar el traspàs de l'extrem esquerra de l'Stuttgart. Demà els abonaments. A les 12 es presenta a Mestalla la campanya d'abonaments per a la pròxima temporada amb la presència del director de màrqueting Peter Draper i el de Relacions Externes, David Dagany. Mustafi sí tindrà Eurocopa. Ha entrat en la llista definitiva d'Alemanya ferida per Joaquim Lou. D'altra banda, el valencià Saúl Ñíguez ha sigut un dels dos descarts de Del Bosque junt al malagueny Isco per a la selecció espanyola. I també el Llevant presentarà la seva campanya d'abonaments a la mateixa hora que el veia al sector de València. Esta, a esta presentació sí està prevista la presència del president Quico Catalán. El Madrid rival en semis, després de guanyar avui 93-72 el Múrcia. D'esta manera, els dos primers partits de la sèrie dijous i dissabte seran a Madrid. Si fera falta un cinquè, també tornaria a la capital. 11 de la nit i 38 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit. La pregunta de més pesant de la campanya d'abonament, quines mesures esperes per part del club 1179? Entrem en la publicitat i a l'eixida d'ella vos desenvolupem tots els temes que vos hem avançat en titulars. Fins a la una! Esports en valencià en la 97.7 ràdio, així a Esports 97 nit fins a la 1 de la matinada. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teu teua Ràdio. 11 de la nit i 40 minuts. Demà passat del València, com deia, la campanya d'abonaments. Una de les coses que la gent espera per a passar per taquilla, cada any, en cada club, arreu del món, són les noves altes, els nous futbolistes. En la vesprada d'avui ha sigut publicat un nom <coughs> que ve des de Sèrbia, concretament en el diari Esports que s'ha publicat que el València estaria pendent de l'extrem esquerra de l'Stuttgart, 23 anys, eh, i en este cas eh, li diuen Còstic, eh, que seria l'home per el qual, segons este rotatiu, Suso García Pitalx ja s'hauria reunit amb el seu germà i el seu tio, que sembla que fan les tasques de representació, per a intentar abastar un acord. La primera pregunta que ens ve al cap és que per a aquest lloc també està Xerisef. A voler si és que el València hi faria bé, està manejant en un pla B per si finalment Xerisef accepta l'oferta d'altre equip i no continua en el València. Posats en contacte amb Alemanya i preguntant per este futbolista, es diuen que en efecte és un jugador que va eixir, ha baixat, ha descendit a segona amb l'Estutgar en guany, i que eh, en la informació del diari Esports que parlen d'un preu al voltant dels 15 milions d'euros. Segons ens han dit en Alemanya, i se preu podria quedar rebaixat una miqueta per davall dels 10 quilos. Per ahir el València podria limar algun milió d'euros a l'hora d'esta contractació. El que sí ens diuen és que en la informació que ve publicada al diari de Sèrbia es parla d'una fitxa de 1,5 milions d'euros i ens diuen que això pràcticament ja és el que està cobrant a Alemanya. Per tant, el jugador estaria demanant, situació que també ve replegada, eh, replegada en el diari serbi, en Esports, que eh, una fitxa prou superior a este milió i mig d'euros. Per tant, complicat, tenint en compte que el València vol desfer-se de les fitxes més altes de la plantilla per el fair play que haurà d'afrontar en guany el conjunt de Mestalla. És un jugador que sembla tindre moltes nòvies, se para del València, però ja han sonat abans, ens conten des d'Alemanya que eh, al voltant d'aquest futbolista ja han sonat en Espanya noms com el del Betis o el Villarreal, i ens diuen que també és un jugador seguit per alguns clubs de la Bundesliga, com ara el Wolfsburg i el Schalke 04. Per tant, anem a esperar, anem a veure qui hi ha de cert en aquests moviments, anem a veure qui hi ha de cert en el fet de que Suso s'hagi pogut reunir o no amb el germà i el tio del futbolista, eh, però sembla que més enllà del preu, que com dèiem, estaria per davall dels 10 milions d'euros, segons s'ha dit en Alemanya avui, situació que sí quadraria més que aquests 15, però no ens quadra el tema de la fitxa. Uno i mig diuen que ofereix el València, però diuen que això pràcticament ja és el que cobra Alemanya i que per tant si se'n va va fer-ho per una quantitat, per una fitxa molt més alta, és a dir, propera als 2 milions mm, d'euros. Sala Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues sí que me quadraria més ixa xifra de algo menys de 10 milions d'euros per a este futbolista, sí que no em quadra el tema de la fitxa. A mi no me quadra res, Manolo. No me quadra res. No Está me bé. quadra el nom del futbolista. <coughs> no me quadra el, el preu, me sembla caríssim, no me quadra la fitxa, me sembla eh, caríssima, encara que és cert que donen molts, eh, moltes dades des d'aquest mitjà de comunicació servi, perquè garantissen que Suso pues, reunit amb el pare no? i amb, el, o amb el tio i amb el germà del, del futbolista. Amb el tio i el germà. Amb el tio i amb el germà. Però a mi no me quadra este futbolista vist de la plantilla del, del València mm, pel preu. Me sembla un futbolista eh, car, però desconnexió des d'ara mateix perquè el València no confirma aquesta circumstància, està o no dins de la llista de futuribles possibles per al conjunt de Mestalla. Però bueno, estem en, en etapa i en època d'escoltar-nos noms, de garbellar, a veure quin, quin es queda en el garbell o qui, o qui cau, i si n'hem de dubtes eh, conforme passen els dies, Manolo, però I sobre... a, mi, a mi és un futbolista que no, a mi no me quadra. I sobretot el tema que podem fer és anar oferint-vos tota la informació al voltant del futbolista que puguem replegar, com hem fet en el dia d'avui, posar-nos en contacte amb eh, diferents mitjans de l'Alemanya per a que ens parlen d'este futbolista i, i de les xifres que estan barallant-se allí de, de, primera, de primera mà. Això perquè fa a este Kostic. Eh, eh, noms que ja venen sonant. André Gómez ha fet una declaració en Portugal, eh, una miqueta llevant-se de damunt la pressió. Eh, no sé perquè no he pogut llegir el context exacte, eh, si finalment una miqueta molest de tant que li pregunten, final ha dit, mireu, a mi no me pregunteu del meu, del meu futur i pregunteu-li al propietari del València qui és qui vos podrà contestar. Eh, ahir, Manolo, eh, evidentment són declaracions de, de André Gómez al diari Oyogo, uh -huh. de, de portuguès, entenc que el corresponsal que està desplaçat en els eh, amistosos de preparació per a, per a l'Eurocopa en, en Portugal. Ahir va jugar André Gómez a la selecció de, de Portugal i efectivament mm, no podem interpretar eh, les paraules del, del futbolista perquè no li veiem no li hem, no, ni l'escoltem ni li hem vist el, el rostre, el rostre quan, quan ha pronunciat aquestes paraules però llegint-les, a mi la primera impressió que em dona és que el futbolista evidentment està eh, prou molest perquè ja se li va preguntar pel mateix en la seva última compareixença de, de premsa de fa una setmana aproximadament i perquè després de l'amistós que ell va jugar a Portugal se li va tornar a preguntar el mateix, però bueno, textual, diu, ells és una pregunta que li tens que fer al, al propietari del, del València. Jo m'imagine, André, uh mhm. -huh. molest quan fa esta reflexió. O lleva-se damunt la pressió, tampoc ho sabem. Jo <laughs> crec que està molest. Perfecte. Però bueno, és una impressió, és una impressió uh mhm. -huh. sense veure la cara al futbolista quan l'ha pronunciat, no hem pogut aconseguir l'àudio, no hi ha àudio, són declaracions a un diari, uh mhm. -huh. i per tant, bueno, pues no estan registrades en, les declaracions del futbolista. Però bueno, mhm. jo crec que està molest, eh? Més noms al voltant del València Club de Futbol. Raúl Albiol, futbolista pel qual el València té un denodat interès per fer-se amb la tornada del central de Vilamarchant. Vos dèiem, en la primera eh, negativa d'Albiol a renovar i en dir-li al Nàpols eh, per favor no me dificulteu la eixida se va trobar amb tot el contrari aunque el Nàpols es tanca en banda Dino de Laurentiis li diu que no el va deixar eixir fins i tot segons informacions des d'Itàlia estan tan decidits a no deixar eixir al futbolista que el Nàpols es planteja el fet de proposar-li un nou contracte a Raúl Albiol que teòricament finalitza la seva vinculació amb l'equip napolità la temporada vinent. Per tant, no tan sols és que li poden facilitar l'eixida, si més no, s'han tancat en banda i estan valorant, salva la possibilitat de dir-li, bueno, no, no, no només és que te no te facilitem l'eixida, si més no que te proposem un contracte no per a que continues. Sí, i ja vaig ser publicat en Itàlia fa unes setmanes, Manolo, el contracte que li prepara el Nàpols a, a Raúl Albiol és de Eh temporades. En principi, lo que es parla de que li podia oferir el Valencia son tres per a tractar de combatre pues, la fitxa més alta que cobra en, en Itàlia respecte a la que el València li podria oferir así en, en la plantilla de Mestalla. Per tant, allí le oferirían dos i així el València li donaria tres. Borja Bastón. Ja és un nom que en el seu dia vos va oferir s'ha Folgado alguna informació sobre el que pensava el futbolista, sobre el que pensava el seu entorn sobre el que pensava l'Atlético de Madrid, que en principi no compta amb ell i que eh, eh, és el club propietari dels drets de Borja Bastón amb els quals s'ha reunit el València. Bé, el València continua interessat per Borja Bastón, però s'ha trobat amb una dificultat afegida. La dificultat és que pràcticament des de fa una setmana l'Atlètic de Madrid està absolutament paralitzat, primer, per tota la infraestructura posada en marxa a la final de la Champions League que anava a jugar el conjunt Mataràs era Milà i el problema següent en el que se troba el València a l'hora de veure congelada aquesta operació és que en l'Atlètic de Madrid una miqueta estan despertant del xoc d'haver perdut de manera tan cruel la final. Fins a tal punt que no hi ha hagut cap moviment institucional en el conjunt Matalasser fins el dia d'avui en el que esta vesprada davant ixes declaracions deixant en l'aire la continuïtat del Xolo Simeone està vesprada en el club s'han reunit amb la seva germana que la seva representant però per exemple ens compten que per el Cerro de Respino que és on està tota <clears throat> les categories inferiors on està tota l'escola de la que per allí no s'ha costat ningú en tres dies per tant la de Madrid està despertant del xoc i per a ells evidentment Borja Baston serà un tema a tractar però per ara mateix és el problema 452 de l'Atleti de Madrid, té 451 abans que donar-los eixida i el València va tindre que esperar a que l'Atleti se posi en marxa novament eh, de manera 100% com a estructura de club per a abordar l'oferta que li puga fer el València al futbolista i al mateix Atlético de Madrid. Vinculats amb l'Euro, Jugador que pretén el València. Alen Halilovic, fora de la llista de Croàcia per a l'europeu. Tampoc era massa complicat aventurar-ho tenint en compte que havia acabat la temporada salva com a suplent en Sporting Sí, però estava formant, sí, però formava part de la de les últimes convocatòries en la selecció croata, Manolo, en companyia de Mateo Kovacic, el futbolista del, del Real Madrid, però al final s'ha pues, caigut d'aquesta llista definitiva per a, per a l'Eurocopa, eh, exclusió la de Halilovic, que ha alçat diferents eh, veus crítiques també cap a la llista que ha confeccionat el, el seleccionador, però bueno, és, és, és notícia cridanera pel, mm-hmm. per l'interès del, del València. Alen Halilovic es baixa en la convocatòria de, de Croàcia per a, per a l'Eurocopa. Perfecte. Qui sí va tenir l'Eurocopa és Escodran Mustafi, en la llista final de 23 mm. oferida per Joaquim Lou. Sí, entra finalment Escodran eh, Mustafi, en esa lista, en compañía de Boateng, de Héctor, de Hummels, de Houedes, de Cani, de Rüdiger, como a defensors en la selecció d'Alemanya. Mai sabré com se pronuncia exactament Joaquim Lowe. Lowe, Lowe, Lowe. ¿Y I Y <laughs> I tampoco tampoc ho tinc clar. Jo des de Metersacker ya eh, he perdido una miqueta el... Metersacker. Metersacker. Sí, senyor. el, el, el mític Metersacker. Bueno, a més, Aderlan Santos, els companys de Superdeporte publiquen avui que n'hi ha interès d'Olimpiakos. Però, clar, l'interès d'Olimpiakos estarà sempre en un nivell de diners molt més baix del que va pagar este, este, eh, eh, el València per este futbolista que valen ser 9,2 si no recorde malament en, la, en el contracte que va fer Public eh, Football League, Salva i que lògicament eh, el interés de Olympiacos es mos interesa el futbolista, pero <laughs> no no ni en la mitad. Sí, bueno, eh, Olympiacos sempre que, que arriba a España vol pescar eh, barat, evidentemente. Eh, el Valencia va tener que fer la idea que si vol donar-hi que tiene el vestidor va a tener que ser per molt poquet regalat. Vull dir, eh, el negoci en guany per Alamo va ser ruinós. Al final, Manolo, l'estiu va ser molt llarg, uh mhm. -huh. alegries poques, projecte de mínims, com diu Paco, eh, Pascu Calabuig, Paco Austeritat. Paco Austeritat. El València va ser casa austera, tot va ser molt, molt, molt frugal, Bueno, partir... bueno, ja veurem, ja veurem, ja veurem, perquè aquestes coses a voltes, quan sembla, quan pitjor pinta la cosa... Vols dir que s'ha rascat la butxaca... No, però, però mm? jo crec que en l'ADN del València estos projectes són els que millor, millor acaben no, funcionant. No, no dic que no funcione mm -hmm. lo mm-hmm. de la frugalitat mm -hmm. i l'austeritat, dic que anem un estiu molt llarg, con les alegries... No, estiu ser, llarguíssim, eh? Van a ser poques altra cosa és que les poquetes alegries que tingues este estiu o el que en un principi no sembla l'alegria és quan comença a rodar el baló, pues, digues, mira, jo això no ho esperava. Evidentment, la pilota de posar-se en joc, però que anem un estiu, Manolo, independentment de lo que va dir Suso García Pitar la setmana passada, molt llarg i, efectivament, cap a un València molt, <laughs> molt frugal. Al voltant d'aquest estiu llarg, imagine que hauran estat parlant, Salva, avui en Paterna... Un València molt de règim. un <laughs> València a dieta. A dieta, sí, de règim. De règim. Per fer un biquini. Operació Bikini en el València. Sí. Eh, deia que al voltant d'aquest llarg estiu imagina que hauran estat parlant en la reunió que han tingut en Paterna, Lai Hun, mm. <clears throat> Paco i César Sánchez. Quincó també estava allí. Quincó no estava Suso. No estava Suso. Saco està per allí també en un moment determinat del, del matí José Ramon Alexanco, que estava uh -huh. per allí supervisant les obres que estan fent-se també en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, més obres? de Paterna. Més obres i a partir d'ahir, pues, sí... Més tanques? Eh, més tanques, més obres, efectivament, més dificultats. Però, bueno, és cert, Manolo, este matí una, una reunió, entenc una reunió de treball sense massa transcendència, no estava Suso, i el que conegam és que pues, César Sánchez va estar encara un temps, allà estarà sin anys de vacances, però César Sánchez... Ja va estar mirant coses. Que arriba amb energia, uh -huh. va estar uns dies pues, encara treballant. Ell és molt energètic. En les eh? instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, sí. Certament. I avui hem tingut... Molt, molt vital. L'anècdota del dia. la casa de Mickey Mouse. Què ha passat amb la casa de Mickey Mouse, Salva? La casa de Mickey Mouse, Manolo, pues... Què ha passat? Hem de comentar que és una sèrie de dibuixos animats que té molt de, molt d'èxit, que ja porta uns, uns anys no? pues en, en diferents canals de, de televisió, i este matí, 8 i 33... Esta sèrie Entre nanos upeta. Este, entre nanos upeta, efectivament. 8 i 33 del matí. Ahà en el counter oficial de Twitter de Paco Allestaran, arroba Paco Allestaran. Paco, evidentment, amb, K. K. De repent, ha publicat Paco Allestaran, no sabem en quin propòsit, però ha publicat un episodi de La casa de Mickey Mouse. Episodi... Ahí está, está buscando. Episodio completo en español, La casa de Mickey Mouse. Mickey va de pesca. Y el episodio en cuestión té el siguiente argumento. Goofy deja su gatito con Mickey, pero Mr. Pettibon, que es el gat de Goofy, tiene hambre y eso le traerá problemas a Mickey. Y a partir de ahí, pues Mickey se va de pescar. Va a pescar perquè el gat té fam. Clar, lo que hem interpretat tots, que li traguem punta, perquè eh, el club s'ha bunkeritzat tant, qualsevol que a qualsevol coseta li trobes punta, clar, i la gent seguida és Miki se va de què pesca, és que Suso està pescant per a tirar la canya més els Miki és, és Suso, però tots diu, bueno, i si Miki és Suso, Gufi qui és? Pluto qui és, Manolo? El cas és que al temps l'has borrat, han tornat a dir, com en el cas del jugador nigerià, que és una errada de Pago i Estaran, que no té res a veure, que no ha volgut dir res, que és una errada, però bueno, ja van dos en, dos en, en una setmana. O Paco Estaran té un problema a les xarxes socials, Correcte. o algo sense, sense escapa la setmana passada en Instagram. També és cert que el pot tindre diversos dispositius vinculats i que algú caiga en, algun caiga en mans del fill i que hagi pujat este... L'episodi en Twitter, el fill. Este episodi en Twitter. Possible, recordant l'ano Cañ de Cañizar, el que va fer. Recordes o no? Sí, sí, ho recordo perfectament, no cal que ho digues. Li podia, pues, a veure si li passa absolutament qualsevol dia per collestaran. Però bueno, la setmana passada en Instagram va ser un accident i no tenia res a veure. Lo del futbolista nigerià i s'informe que va eixir en l'Instagram de Paco Estaran no volia dir res. Recordem que juga a Portugal, uh -huh. el que ja va incrementar les susceptibilitats. Recordem que el seu representant és un parceiro, com va dir el president de l'Unió de Madeira, un soci de Jorge Méndez, però això no va voler dir, dir res. I avui, en el compte oficial de Twitter de Paco Allestaran, pues se publica este episodi, episodi completo en espanyol, Miki va de pesca, i a partir ahí jo, que també estic molt susceptible a aquests casos, dic, algo vol dir Paco en este, en este tuit que ha borrat al llarg del matí. Eh? L'anècdota del dia. Uh, eh, Miki se va de pesca a la casa de, de Miki Maus. Tanquem la informació del València. Demà a la mateixa hora, salva que el València presenta al Llevant també la seva campanya d'abonaments en la ciutat de València. Això sí, Esto sí, amb la presència del president Quico Catalán en la roda de premsa de la presentació de la campanya. Pues sí, és curiós, però coincidixen la roda de premsa del Llevant Unió Esportiva i la roda de premsa del València Club de Futbol, amb el mateix eh, motiu, la presentació de la campanya d'abonaments per a la temporada 2017-2017. En el Llevant Unió Esportiva l'acte va desenvolupar-se des de les 12 en la sala de premsa del Ciutat de València i va comptar amb la presència del president Quico Catalán i de diferents membres del Consell d'Administració. Recordem que el Llevant Manolo presenta una nova campanya sense cares noves en la plantilla, excepte Jason i Roger, uh mhm. -huh. que no, tampoc són cares noves, i sense conèixer encara el nom del tècnic. L'única cara, diríem, novedosa d'aquesta campanya d'abonaments és la del nou director esportiu Tito. Pues, eh, volem també eh, quines eh, mesures presenta el Llevant Unió Esportiva que sí que habitualment li dona més... Eh, eh, li pega més voltes al nano i sí que pues, per a famílies, i van, te venen quatre, no sé quant de descomptes. Aquestes coses sí que llevan té més tradició en fer-les i en buscar més la manera de atraure a l'aficionat. Tenint en compte, Manolo, que ho ha fet ja estant en primera divisió, evidentment algo semblant ha de preparar el Llevant Unió Esportiva per a recuperar gent per a la seva, per a la seva graderia o per a evitar pues, esa fuita d'aficionats de, de, de la graderia del Ciutat de València, tenint en compte que l'any que ve ja no, ja no són de primera divisió. Perfecte, en bàsquet ja coneix València Bàsquet, el seu rival en semifinal serà novament, al igual que l'any passat, esperem que canvi el signe de la sèrie, el Real Madrid, que avui ha guanyat en el tercer partit, 93 70 32 a l'UCAM Múrcia. Els primers dos partits seran en Madrid, el tercer serà en València, si farà, un, si farà falta un quart en València, i si serà el quint, la sèrie tornaria a Madrid. Per al tercer partit de la sèrie, que serà la setmana que ve, el dimarts, eh, eh, a les 9 de la nit. Per tant, eh, pendent d'aquests dos primers partits, perdó, eh, dijous i dissabte ha fet els dos primers i dimarts seria el tercer estarà pendent eh, València Bàsquet i en el dia d'avui volíem aprofitar per a eh, parlar i fer-li un xicotet homenatge rendre un xicotet homenatge a un equip que ha pujat per primera volta en la seva història cap a la segona divisió B parlem de l'Atlético Saguntino i estem en comunicació amb el seu tècnic amb David Gutiérrez hola David, què tal? Bona nit hola, bona nit enhorabona moltes gràcies bueno, pues, eh, no sé si encara te duren les, pal te duren les palpitacions en el cos, Eh, més enllà de per les festes que són normals quan s'abasta eh, una, una fita com la que ha bastat l'Atlético Saguntino, eh, si més no per com va ser el partit de tornada, eh, estan pràcticament, es veieu fora amb el 2-0, i els dos gols en el 91 i en el 93, i a partir d'allà els penals i, i accedir de manera directa Eh, a, la segunda división B. No sé si cara te duran palpitaciones en el cos, David. Todavía, todavía. <laughs> Eh, vemos el vídeo de, del partido y aún parece que no ha pasado. Si, si hablamos, estábamos comiendo con el cuerpo técnico hoy y hablábamos de que si un guionista prepara lo más terrible de lo que puede pasar y con final feliz, es así. Porque como tú has dicho, nos veíamos, el partido estaba controlado, llegamos al descuento tranquilos, bien, pensando que, que prácticamente estaba hecho, de repente nos remontan y se ponen 2-0 en dos minutos, pensamos que estamos muertos, salimos a la prórroga y el partido de repente cambia por completo. Son ellos los que están muertos y nosotros repentinamente damos un vuelco y estamos muy bien. Y luego ya los penaltis, pues bueno, los penaltis es, una lotería y, ellos están muy cansados y fallaron los cuatro que tiraron. Cuando se arriba a un momento tan límite como en el que se semblava que por altos morts, después ellos en els penals se'ls diu algo als jugadors tracteu d'assegurar, no busqueu la filigrana o això el jugador ja sap que en, en una mort sobtada d'aquest nivell no, no, no hi ha que fer una altra cosa que, que assegurar Mira, nosotros normalmente los viernes, que es nuestro último, o sábado por la mañana, último día de entrenamiento, se quedan a lanzar, los que quieren lanzar. Y y bueno, vas viendo pues la seguridad que tienen los jugadores, vas viendo eh, el que tira, el que no tira durante la temporada. Eh, yo lo que pensé es que para quitarles la presión decidí yo los cinco rápido para que no lo pensaran y que directamente pensaran que tienen que tirar y ya está. Y les dije que estaban muy cansados y que se dieran con todo, que no intentaran asegurar, que pegaran con, con el alma. Y al portero le dije lo contrario, le dije que lo contrario está, está muy cansado y que aguantara hasta el final los penaltis y que se lo dijera a los que chutaban. Que les iba a aguantar y que le pegaran fuerte, que estaban muy cansados. Y bueno, fallaron los cuatro, no sé si fue por o no. Pero el caso es que fallaron los cuatro, el último lo pagó el portero y mira, tengo la fortuna de defender. Fem algo historia Eh, qui es David Gutiérrez? Eh, on va a jugar? ¿Cómo arriba a ser el entrenador? ¿Y cómo arriba el Atlético Segundino? Pues bueno, como jugador la verdad es que eh, llegué a disputar algún partido con Alacuas en tercera, mi máximo logro. En la escuela del Levante toda la vida, yo vivía la Malvarrosa y, y jugué en el Levante desde, pequeñito, desde Alevín, hace portadas por categorías hasta juvenil. Y luego ya, pues bueno, pues jugué en Saguntino de jugador un año, en, en equipos de preferente, en Alacuas. Y luego como entrenador, empecé en Náquera en primera regional. Al año siguiente eh, entrené en la Polo de Farnas, en primera regional también, que ascendimos por primera vez en la historia a, regional preferente. Después eh, estuve en la Enfo Alcudia, Torre Levante, Cullera, que ascendimos también otra vez a tercera división. Estuve cinco años en Cullera. Y ya, pues, este año en Saguntino y también extenso por venir hacer la historia y, imagínate, muy contentos. Segunda B, categoría nacional, cuasi res, ¿eh? Pues imagínate lo que te he dicho. Al final para para entrenar en preferente tuve que ascender de primera regional, para entrenar en tercera tuvimos que ascender de, preferente y para entrenar en segunda vez ascender. ¿Qué fútbol, pues, fútbol, ¿cómo es David Gutiérrez como ¿Quién, ¿Quién tipos de fútbol le agrada? A mí me gusta competir. Competir, por, por fortuna, por desgracia, nunca hemos estado. Ahora te, vas a mm. te vas a preguntar de otra manera. ¿Eres Mescholo o eres Mes Guardiola? Mescholo. <laughs> Vale, perfecto. solo, pero también por las circunstancias, porque yo creo que lo, importante es adecuarte a la situación en la que estás. Si tú tienes un campo grande, un campo bueno, un jugador natural, buenos jugadores, tienes, pues entonces te tienes que adecuar a ese fútbol. Si tú no eres dominante, pues lo que tienes que hacer es pensar en cómo competir con los equipos dominantes. Yo cuando estuvimos en Culleda, damos el campo más pequeño de la categoría y jugábamos el fútbol que entendíamos que era el mejor para poder competir con los mejores equipos y hacer en este campo un fortín. Encarga una miqueta millón el teléfono que te, que te perdemos una miqueta, David. Ahora, ahora, millón, sí. Muy bien. Digo que en Cullera pues, nos adecuábamos a las dimensiones del terreno de juego y este año en Sagunto pues también el campo no es muy grande, es césped artificial y bueno, lo que pensamos sobre todo cuando conformamos la plantilla es pensar en qué jugadores nos iban a poder dar rendimiento a nuestro campo y a partir de ahí pues nos hicimos fuertes, no hemos perdido ningún partido en el campo. Creo que de 19 partidos hemos jugado, hemos ganado 17, hemos empatado solo y bueno, creo que la base ha sido esa. A partir de ahí pues ir, construyendo un equipo. Perfecto. Em, la pregunta es, eh, Yara, el gran repte es, mantiende al Saguntino en segona B, que no va a ser fácil. Claro, Ahora mismo lo que nos planteamos es festejar y celebrar. normal. A mí me imagina que la ciudad se va a tornar boja porque cree que es el primera vez del segon y la segunda vez, si no recorre malamente. Sí, sí. Eh, mira, ahora mismo, durante esta semana, hemos <laughs> declarado semana de festejos. <laughs> Directamente. sí, ellos estuvimos en el ayuntamiento, nos atendió el alcalde. La verdad es que el pueblo, el ayuntamiento muy volcado con el equipo con ganas de que el equipo esté en segunda B y de apostar por el equipo y nosotros contentos de que, de que sea así porque la verdad es que se ha volcado todo el pueblo. Cuando fuimos a Calahorra, pues entre 500 y 600 personas acompañando al equipo. En todos los desplazamientos de fuera eh, mm, llevamos 100, 200 aficionados, 300 cuando fuimos a Ontimien. Y bueno, hemos, hemos despertado el fútbol otra vez en Sagunto, que, era, que es un sitio de fútbol imagínate, pues el ascenso pues ha hecho que pues que todo el pueblo esté volcado con el equipo. Ayer miles de personas recibiéndonos. Esto para, para lo que es tercera división es una pasada, eso no, pasa. No, no, en Me dieres eh, en la gente que consultes, no? que se dedica mes que está mes pendiente del fútbol de estas categorías me paraban ya ver del Atlético Saguntino a principio de temporada. Ninguno se atrevía a decir a yo de ah, van, a, van a y tal, Pero sí que la gente me a ver del, Atlético Saguntino, David. En qué momento de la temporada tú te lo esconder de Utenime en la ma, no, no que haremos a pero pero que está en la ma, que pueden cero. ¿Cuánto Quan te dones de que se pod pegar aquest Nosotros cuando planificamos el, proyecto con Rubén, el director deportivo, queremos estar por la parte alta de la clasificación. El Saguntino en los últimos cinco años en tercera división ha quedado el 11, más o menos con los recursos que hemos tenido este año. Claro, cuando empieza la temporada el equipo empieza bien, eh, Don Tiniente empieza soberbio, ganándolo todo, y nosotros pues, nos plantamos segundos, terceros, ellos pinchan y, nos ponemos líderes, y estamos cuatro o cinco jornadas líderes. Van pasando las semanas, van pasando las semanas, en Navidad seguimos líderes, eh, y hay un tramo de la competición en la que te enfrentas a todos, el típico turmalet que hay en todas las competiciones, Castellón, Orihuela, Elche, todo seguido en Tiniente... Y cuando pasamos ese tramo, un poquito antes de fallas decíamos, si pasamos ese tramo, nosotros pensábamos en la promoción, claro, porque el club nunca la había jugado. Si pasamos ese tramo en promoción, tendremos opciones de disputar la promoción. Pero claro, cuando pasa ese tramo, somos líderes todavía. Y ahí es cuando la gente se ilusiona de verdad, porque es verdad que, es una es muy difícil ascender cuando tienes que pasar tres, tres eliminatorias, como está ahora Ontimien, porque juegas contra equipos muy buenos y ya no depende de ti, depende de muchos factores, de los arbitrajes fuera de casa, son terribles en, este tipo de partidos, la gente está emocionalmente muy, <laughs> muy, muy, muy, arriba porque no está acostumbrada a jugar en un campo a lo mejor como el otro día ante 3.000 o 4.000 personas. Y nosotros cuando quedamos primeros, verdaderamente cuando como conseguimos el objetivo de quedar primeros matemáticamente, decimos, ostras, ahora es que estamos muy cerca porque estamos a, dos partidos, en una eliminatoria, ahora da igual, somos fuertes en casa podemos ganar a cualquiera y en ese momento, cuando quedamos primeros, es cuando verdaderamente pensamos, que lo podemos conseguir de verdad. Y se <laughs> i això ha sigut. Bueno, pues, eh, David, reiterem la bona Eh, estem encantats de eh, poder dedicar una miqueta de, de temps al, al futbol de més avall, del que no estem tan acostumats a parlar, però jo crec que mereixia la pena fer-vos un, un foraet així en l'esport junior 97 de la 97 punts de ràdio i que tinguera l'Atlético Saguntino i el seu tècnic el, protagonista que, el protagonisme que mereixien després d'aconseguir de, de l'ascens a, a la segona divisió B. pues muchas gracias y eh, ascenso para la afición de Sagunto, para el director deportivo que se queda confiado en, nosotros, Rubén, y para toda la gente de Sagunto que está orgullosa de su equipo y no hay más bonito, nada más bonito en la vida que, dirigir algo que, haga feliz a tanta gente. Perfecto. David Gutiérrez, muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Muy bien, buenas Les 12 de la nit i 9 minuts, eh, fem una pausa, eh, no, eh, la primera parte informativa, que me Folgado, gracias fins demà. i entrem en el debat, en la tertúlia i en l'anàlisi. Així, en la 97 punts de Ràdio Esports, 97 nit. Esports 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i 11 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit fins a la una de la matinada on vos recorde la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el nostre Twitter arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit la pregunta és demà es presenta la campanya d'abonaments quines mesures esperes per part del club ja tenim la tertúlia reunida Están Tramper la porta de seguido para el director de Superdeporte. Está ja así un altre compañero de Superdeporte, Pablo Leiva. Hola, Leiva, ¿qué tal? Muy tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues eh, eh, preparando Eurocopa y eh, hoy he estado, hoy me ha hecho gracia, eh, sobre todo un tema de la Eurocopa, y es que cuando se quedó Alcácer fuera, eh, pues en la capital no pasaba nada con, la, lista del bosque. Ahora, mí la cosa ha cambiado. Hoy, hoy ha cambiado bastante. Hoy sí que la gente ya no le gusta tanto del bosque y ya la gente está despertando de que no tenemos seleccionador español. Ahora, <laughs> a mare. Bueno, Eh, també està eh, el nostre bon amic i company Manu Badenés. Hola, Badenés, què tal? Bona nit. Què passa? Com estem per ahí? Com estàs tu? Molt bé, molt content, molt content. Per molt cert, content. Badenes, m'han dit que se te pot anar a vore el dia 3 i 4 de juny, no? Que estàs en València fent monòlegs. monòlegs. perfecte. estic al Casino Cirsa de València sí. en les noches d'òpera. Estic este, di, este divendres i este dissabte a les 11 i mitja, però pots anar abans i sopar. O sigui, sea, que n'hi ha un sopar amb monòleg i el, o el monòleg després, segons el preu que, que vulguis pagar que pueden comprarles entradas ahí a la web del Casino Cisa. Eh, Fantástico. sí, ahí estaré. Eh, Oye, escolta, Stigmo, quería eh, mandar una abrazada enorme a Guti, entrenador de Atlético. <laughs> Llama m'ha que eres colegueta. Son mol mol amigos. Eh? Eh, tenía preparado preparada una sorpresa, que te la vas a dir. va, bien de a alguna de las tertulias. ¡Hombre! Y ya que es colegueta, pues faré coincidir. Pues sí, pues sí, la veritat, hem compartit moltes coses junts i és molt, molt, molt reconfortant veure que, que com la seva passió per el futbol, que ha sigut des de sempre, des de que era molt jovenet, ha tingut una evolució fins a convertir-se en el seu somni en realitat. No? Jo, jo sempre, eh, eh, és, és un tio, a més, que sempre ha tingut les idees molt clares. No? I, o sigui que per a mi eh, l'èxit és enorme, però per a mi em fica els pèls com escàrpies, no? perquè, perquè hem viscut moltes coses junts. Li, li vull com a, com a un germà, com, Home, el, el germà major sóc jo, no? Però, <laughs> però com un germà, eh? O sigui que molt bé, molt bé! Fantàstic. Ens acompanya el director de Superdeporte, Julián Montoro. Hola, Julen, què tal? Molt bona nit. Bona nit. No xilles tant i repartix entrades. <laughs> <laughs> Eh, a, a, a, mí me pilla por de casa, ¿eh? No, no descarte yo que en un momento nada toma A mí no, <laughs> pero bueno. Tú en un momento nada, ¿eh? si te la regalen tallargues, ¿no? <laughs> Que parece les, pues, que, que diría que... Bueno, pues, pues, pues eh, ya he recordado la pregunta, pues lo torno a dir. Eh, demà comença la campanya d'abonaments. Quines mesures esperes per part del València Club de Futbol? A veure si podem, eh, Artur, recuperar el tall de la, de la setmana passada de l'Aijun al voltant dels abonaments Mm, que va donar en la roda de premsa en la qual se presentava Paco i Estaran com a tècnic del València Club de Futbol per a les dues pròximes campanyes i ahí precisament va ser Sala Folgado que li va preguntar per el tema de, dels abonaments a la presidenta del València Club de Futbol i va vindre a dir algo així eh, com diria aquell, millor escoltar-la En cuanto a los abonos no va haver haber aumento en el precio yo creo que la prioridad es volver a atraer a la afición y llenar el estadio. Ese es el objetivo claro que tenemos. El club organizará una rueda de prensa a principio de julio el 1 de junio. El 1 de junio, que es de más tanto, la pregunta es si se tenint en compte que a dará es és molt para que es maneje eh, el mercado, que es... o en este cas que l'Albany s'ha triat l'entrenador que ha volgut, Suso, que és Paco i Estaran, que, torna a dir, no dubte en cap moment de la seva avalua com a entrenador, però no és un entrenador que ara mateix tinga tiro en el carrer, o el València fa demà una molt bona oferta sobre els abonaments, o va tindre complicat el tiró en taquilles, senyors. Home, però, a veure, n'hi ha més de dos mesos per a traure. Evident, evidentment. Jo crec que la gent va estar expectant, no? A, a veure com va el, el València fent punts per a que, per, per, per a que jo me puga traure el... Què me va per, per a que jo me decidisca a, a traure l'abonament, no? Uh -huh. L'altre dia el, el director de màrqueting va fer una entrevista del diari Levante en la que bueno, eh, a banda de deixar el misteri de, de, de si pujaven, no pujaven, tal, va, uh -huh. va, va parlar de dos coses en concret, de, de joventut i de la gent que ve de fora de, de València a, a vores partits, no? No sé, de, demà sirem de dubtes, no sé si és que va fer descompte per quilometratge o, o no sé, veurem. descomptes que... per quilometratge. No sé, mira que Home, se m'havien corregut a, veure, a mi si diu que tenim que ser sensibles en la gent que ve de lluny, pues, home, no se m'ocorreix. És que a, aquestes coses, en efecte, que, eh, que tu dius sobre l'entrevista que va donar Peter Driver en Levante, sobre el que va dir la presidenta... Jo estava pensant, la notícia no és que els abonaments no pujaren, per a mi la notícia és que, és que abaixaren. Però fins que demà no veig el paquet de mesures que va exposar la València, lògicament, eh, no, no puc fer un judici. Vull dir, seria eh, absolutament eh, eh il·lògic que jo ara me posarà així a pontificar sobre el, el, els abonaments del València quan no tinc ni els preus ni els percentatges de la pujada, de la baixada, o de, de, com a mínim de, de la baixada, perquè la, la presidenta ha dit que, que no pugen eh, sí que me preguntaba, per això te digo, quan, quan has el del descompte per quilometratge, sí que me preguntava què podrà oferir el València demà, perquè jo crec que alguna cosa nova sí tindran que oferir. no sé si descuento un grup familiar, no, no tinc ni idea, no tinc ni idea. L'especialista és el senyor Draper, no? que, que ja va reconèixer també en aquesta entrevista, per cert, les errades de, de la temporada passada, perquè ara ja fa temps i, i les coses a vegades se queden ahí i s'obliden, no? però ha sigut un any en quant a problemes en abonats, en, en, en packs, en, en, en plaços que no se sabia eh, per abonar, si si acabaven avui, si acabaven la setmana que ve. Uh -huh. Ha sigut un any molt complicat en la relació del València en els seus abonats. Entonces, a partir d'ahí crec que hauran pres bona nota, no? Mm, L'èxit és, en part, una campanya atractiva i, y sensible en la gente, y sobre todo, eh, efectivamente, el Que, que, el equipo que se va fent pues, pues a la gent mm. agrade, no? Yo lo que creo es que, al final eh, a la gente, por mucho que le ofrezcas packs eh, familiares o lo que comentabas de, de kilometraje así en tono <laughs> irónico, yo lo que sí que creo es que al final lo que le tienes que ofrecer a la gente es una plantilla de nivel. Claro. Eh, partiendo de esa base, con el entrenador, pues más allá de las dudas que genera la renovación de Paco y Estarán, yo lo que sí que creo es que eh, si tú ahora mismo le das una buena plantilla a Paco y Estarán, a la gente se le olvida un poco eh, quién es el entrenador o no. Yo lo que creo es que si tú fichas jugadores de renombre, fichas futbolistas, estilo, por ejemplo, Camacho, que es, a la gente le ilusiona muchísimo, es un futbolista que le puede dar un salto de calidad tremendo al centro del campo, futbolistas para la zaga al final la gente lo que quiere es eh, que la plantilla vuelva a tener nivel y vuelva a estar compensada, compensada en edad, compensada en futbolistas capaces de rendir en momentos complicados y, y, el Valencia este año eso no lo ha tenido, no ha tenido liderazgo, también habría que fichar jugadores capaces de tirar del carro y de volver a reenganchar a la afición y de volverlos a llevar a ese cuarto tercer puesto, pelear eh, por, por entrar en Champions, incluso, ¿por qué no un título de Copa? Hay que pelear también por títulos. Eh, la gente quiere ver jugadores ya, ya. Y el verano pasado fue horrible, fue muy triste cómo se hicieron las cosas eh, desde el principio con el famoso Rodrigo Cayo, contigo empezó todo, hasta luego lo que se fichó, que no, que no fue de garantías. Y entonces este año tienen que aprender, como comentabas, tienen que aprender de, de, cómo se hizo las cosas con los abonos porque el Pack Champions, el famoso Pack Champions fue tremendo, pero también tienen que aprender a hacer las cosas en cuanto a los fichajes que se hicieron de una manera horrible. El, el que sí, yo te sent hablar y no crec tampoco que el tema del fútbol futbolista vagi ser el que engancha enganxa l'afició. Per això día que estic molt esperant a veure quines mesures... El València ha anunciar buenas mesures saben que en guany eh, anem cap a un Valencia low cost. Es que és aixina, es que eh, no podem enganyar a la gent. Ojalà vinguen futbolistes molt bons, però és que el València té poca cosa que oferir i crec que va ser... Eh, allà estaran el mateix divendres així el Murciélago a dir una cosa els fitxatges als que aspirem i altres que, sí, els, que, els, que, els que puguem arribar Pero repasando, repasando los futbolistas con los que se ha hecho este Atlético de Madrid, por ejemplo, no son Juan Fran llegó dos a Asuna, Eh, Felipe Luis del Deportivo de La Coruña. Bueno si yo eso... Es que yo lo que creo es que yo no me estoy refiriendo a que venga un Cavani o, que venga... <laughs> no, no, es que eso evidentemente eh, sería engañar a, la afición sobre todo. Pero lo que sí que creo es que ahora mismo un Camacho en el mercado a ti te da una serie de garantías que no tenías la temporada pasada en el centro del campo. Eh, no te dubte. Camacho es un jugador que anava yo a, Málaga Màlaga La pregunta es el Valencia te... que, te el suficient que oferir-li a Camacho per a fer-li decantar-se pel València? Jo crec que sí. A veure què opina Manu, però jo crec que sí. Que parle la grada, va. Que parle la graderia. Sí, des d'un punt, de, de punt de vista sociològic és molt graciós que siga una roda de premsa tot, tot tan fred, no? Tan Hill Valley, tan com si fos un parquet d'IBEX 35 ahir, el, la intèrpret ahir parlant molt fred, tot així com, com parlant de... com si estiguérem en la junta d'accionistes però d'una elèctrica, saps? Una cosa molt rara. Mhm. Mira, eh, eh, en aquest equip els, projectes triomfals sempre van ser els desfitxatges de perfil baix Correcte. Excepte excepcions, eh? però amunt, que és el més difícil, no, no agafar quatre i dius, a veure com surten, no, no, sinó que l'èxit és... l'èxit i, i, i, i, els, i els i, i les, les, els títols no les donen l'arròs que mengem com si fossin espinaques de Popeye, no, lo dona el jugador i la capacitat d'un ojeador de veure que, que un jugador pugui ser tan gran com alguns dels que han vestit aquesta samarreta. O sigui, no és una qüestió de màrqueting. Demà, a mi, aquest senyor me podrà parlar de si, home, sí, si ens invita a paella una volta al mes, si n'hi ha abonament gratis dels fills, que seria un detallet, perquè és que no n'hi ha manera de traure els xiquets perquè és que venen i se porten tres gols a casa i després veuen els cromos de Messi i del Ronaldo i jo ja no sé què fer, saps? O, bares I la frase que acabes de dir, que se l'apunta el València. Bares decentes... S'està perdent la base, que és el més perillós. Pero mira, no solo eh, anar y Mencharte un bocata en condiciones una, oferta gastronómica decent, en, en serveis... Eh, per a... que me pot contar este señor Lo de després es una cuestión del director esportivo que es el que veritablement me fará a mí anar o no, como adulto Y ahora que comentas esto, Manu, eh, si alguien ha estado en Alemania, por ejemplo, en, algún estadio, eh, lo de ahí es un escándalo. Ah, pero es una liga... totalment dedicada a la comoditat i a mm. atraure a l'espectador a que vaig a l'estadi. O sea, había gente És que... el contrari que la Lliga Espanyola que l'únic que vol és tirar a la gent dels estadis para que s'abonen en el sofà de casa al canal de pagament del qual l'altre dia va emetre un reportatge prou sucós Telecinco sobre els negocis conjunts de eh, el senyor Tebas i el propietari de Mediapro, Jaume Robles. Comentaba que, que si alguien, por ejemplo, ve, lo que pasa, en, por ejemplo, en el Allianz Arena, en el campo de Bayern Múnich, el partido puede ser a las 5 de la tarde, que hay gente desde las 10 de la mañana almorzando, eh, con chiringuitos, con, con, cosas para los chavales pequeños, hay de todo. Servicio de parking, de guardería, restaurantes... Eh. Entonces, eh, yo creo que eso es también lo que le tienes que ofrecer al aficionado, porque, porque al final la gente, pues si está desde las 10 de la mañana con los amigos, pues tomándose algo... Eh, una cervecita, pues están ahí pasándoselo bien y van al partido, lo reenganchan con un ánimo estupendo. Y yo lo que creo es que deberían aprender de lo que se hace en el extranjero para, para implantarlo aquí, porque en España eso se cuida bastante mal, ya no solo en el Valencia, sino en general en, todos los estadios. a, todos los puestos, pero eso es, increíble, pero es que yo que Batman de Vegas me escape a Inglaterra por un partido y tal i quan arriba és que és una festa familiar des de les 10 del matí que està la gent per allí, però no sols a beure de cervesa, que també, sinó a, a més seus xiquets eh, una cosa, ells han, han convertit també el que era una batalla campal en un espectacle increïble, no? Però, xico, serveis, serveis serveis, a, a, a, dir, no vaig a veure el partit, vaig a a, a, a, a passar el dia. allí, o, la, o, o des del matí... I això és un concepte que en Espanya encara no se té. I, i de fet, és que és tan incòmode anar al futbol en Espanya que l'any que ve hi haurà partits els, els, els dissabtes a la una del migdia. És que cada volta ho anem posant més, més complicat, Julen. Mira, el València té una cosa important, uh mhm. -huh. Mm, que són asientos lliures. Molts. Perquè crec que està al voltant de 13-14.000. <clears throat> la mitjana de la Lliga només, de, de asientos que no ha aconseguit plenar, de mitja, uh mhm. -huh Eh, en tot l'any, no? Sí. Parlem de la Premier. Mm, jo tinc un amic que és del Chelsea, mm, tindrà... Julián és amic d'Abramovic, el que passa és que no vol dir-ho. <laughs> No, no. <laughs> pot, tindre, pot tindre 50 i pico, uh -huh. i ha anat dos vegades al camp del Chelsea. I viu a 15 minuts del camp del Chelsea. Perquè no vol no perquè no pot. pot. No se sí. pot anar a veure un partit de la Premier. Jo he anat. No, Sí, bueno, bueno, n'hi ha... Eh, possibilitats, n'hi ni, ha, exacte, sobretot que se venen eh, fora d'Anglaterra, en paquets, eh, agències, però no és fàcil anar. A més, eh, si tu tens la cultura d'anar a un altre lloc a veure el futbol, en altre ambient, en, en, pues ja això és el futbol per a tu. Sí. Saps? Tu tens 13-14.000 eh, butaques que no has aconseguit plenar este any i això és el teu objectiu eh, pots fer meravilles quan tens, eh, quan tens puesto per a fer coses, no? I això és l'objectiu. Després, low cost, no low cost. Eh, no m'agrada no gens l'expressió, no? Uh mhm. -huh. eh, a veure, sou aficionats, no? Eh, per a vosaltres què és o no és low cost? Eh, eh, o també dir per 12 Abdenur per 25 a veure, que és, és, és un, que gran, és low cost? un gran debat. D'eixes dues coses, quina és low cost i quina és no sé què. No, què, no. què és més? Eh, Mustafi per 8 o Santos per 9? 9 i mig. Eh, és que clar, té tota la raó. És que estem parlant de... Xors grans, xors importats que costen molts diners, n'hi ha uns quants és que, clar, que marquen diferència. Després és tot treball i, i, i control i estudiar i fer les coses bé. recopilando lo que dices, eh, es que, por ejemplo, Diego Alves llegó de Almería, Parejo llegó de Getafe, eh, Mustafi de la Sampdoria. Son futbolistas importantes en la plantilla y que no necesariamente tienen que venir de, un Manchester, de un Paris Saint Germain. Cuando el Valencia se tiene que poner a fijarse en un modelo, ahora que se ha hablado tanto en estos días de Monchi, Monchi eh, no ha fichado grandes nombres nunca. Y ese, ha sido el acierto. A la gente de Valencia le preocupa, por ejemplo, el que un jugador venga y se venda la temporada siguiente como con Otamendi. ¿Pero por qué lo preocupa? Porque... Eh, el, la falta de recambis. El rango de acierto en el <laughs> Valencia ha sido muy pobre en las últimas temporadas. Entonces, si tú tuvieras la seguridad de que tú vendes por 50 kilos o por 45 a un central, pero por 10 vas a volver a fichar a uno de garantías, uno de 12, por 12 millones... No te importaría. Correcto, pero la el gente València, tenia miedo. quan més ha venut, més gran ha sigut. L'època prèvia al doblet de les finals de Champions, Lorenz se'n recordarà, quants futbolistes ve cada any el Piojo, Jomen, Farino i No, i cinc, i anaven i cinc, i i el València estava allà. pescadilla, realment, realment mm, <clears throat> no, és, no eres més gran perquè has, perquè has venut un mes, no? Has venut sí, mes... perquè has venut millor. Per, perquè has fet les coses bé. Correcte. Clar, mm. si tu ho fas bé, y estás ahí, venen a per els teus xors. Uh mhm. -huh. A veure qui ve ara per els nostres xors. Uh -huh. És que és un gran problema. Avui publicàveu el tema de l'interès d'Olimpiakos per a Derlan Santos, però és que el volen o cedit o pràcticament de baix. I a mi em dona la impressió, i ho comentava abans en Salva, que el València va tindre que fer-se la idea que si vol desallotjar el vestidor a molts futbolistes des que no els vol la temporada que ve, es va tindre pràcticament que regalar, eh? Sí, o, o inclús, a ver, en, ocasiones las cesiones no son del todo malas, en el sentido... Es, el problema, ¿no? Sí, pero en el sentido de que si tú cedes a un Adelan Santos a la Liga Griega, ¿vale? En la Liga Griega Adelan Santos es un central óptimo. En un año igual te ejecutan la opción de compra. Entonces, no lo estás cediendo a un club. Qué optimista te ves. No, no, eh, estoy... Está bien, el optimismo de la juventud está bien. <laughs> Sí, un detalle un que viniera a l'Oporto a ficharlo, por ejemplo. Sería un detalle muy <laughs> interesante. Tú también te vas a hacer la que del Porto, no, Julen? Sí, sí. Vaya racha lo de Oporto con los entrenadores, también hay que decirlo, ¿eh? Porque entre Lopetegui, y, y Nuno es que está la cosa está la cosa mal ahí. Es lo que, es lo que, es lo que té l'amic Jordi. Ara, que todo sea que en una hora en Oporto... Yo creo que si no li deis enfermas a coses mm, Uf, claro. ver, Sí. El problema és que li deixen fer massa... Ai, has estat, ja has donat la diana. El problema és que li deixen fer massa coses. O sigui, sea, que Santos no me parís que no. 12 <laughs> i mitja. Volies dir alguna cosa, Manu, que t'havien tallat, perdona? No, el low cost, que, uh -huh. a veure, és que jo... Me deixes espera, després de la pausa lo del low cost i ho debatim amb més tranquil·litat? All right. 12 i mitja, pausa, estem a Esports 90 nit fins a la una de la matinada. Fem una pausa per a la pública, com deia, i tornem. Llegim el Twitter, les vostres respostes a la pregunta, i entrem en el tema del debat, que jo crec que ha estat ben plantejada per eh, Julián Montoro. Què és low cost? 12 i mitja, i tu me lo preguntes, low cost eres tu. Això és Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrentisilla. y Silla. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. 12 de la nit 33 minutos es el momento de pasar al Twitter y de la pregunta. además presenta la de abonaments, Quines mesures esperes per, esperes club? Enrique Andreu Cresp diu ninguna. MBB Algira, diu esperar ninguna, desear un descuento y algún fichaje interesante. Eh, Rodolfo H. diu Desgraciadamente nada, ya ha anunciado que no subirán el precio pero debieran bajarlo y soy de los que renovará sí o sí. Nacho Diu, pues que nos regalen una camiseta de las Adidas y un DVD con el conexión vintage de Mario Kempes, al menos el DVD. Carmen Yagues Diu, no solo congelen los precios, sino que los bajen. El año pasado subieron sin estar la Champions incluida. No Europa, igual a no dinero. Jesús F. Diu, entre cero y ninguna medida. Salvador Diu, el precio será el mismo y darán la copa gratis por lo menos hasta semifinales. Por eso yo no renovaré mis dos abonos. Iván Molatasker, <clears throat> Una baixada de preus mes o mes considerable, Ya que viene una temporada nefasta i damunt no juguem competición europea. Miliet diu mesures, dos de tramusos y una de castanyes, Con quan anàvem de d'anar amb mon pare a veure Pau Camañas diu que nos regalen un descapotable rojo a cada socio por la compra de un pase de general. ¿Cómo somos? Mes, HLM eh, diu, a veces las sensaciones eh, hacen más que el dinero y hoy no hay buenas sensaciones, duros números de abonados. Pedro Simó dio acorde al fiasco de temporada un descuento, un cheque regalo en la tienda de Valencia. A mí me lo subieron un montón, sector 17 centro. Vicente Cuevas eh, diu, también sale Pablo Manuel de Contertulio esta noche en España ¿Qué noche llevo haciendo? No ante este Vicente, Vicente. Eh, Alberto García diu, no venís, ya somos cinco autobuses llenos de aficionados que salimos para Grecia a acompañar a Santos a fichar allí. La gente ya directamente la acompaña a Santos a Narsena a, Grecia. Tavo de Melimado. Diu, per exemple, no pujar els preus y deberían incentivar a la entrada gratuita en la presentación y donación de prendes esportives. Amón, diu, no soy socio, pero después de la garba de este año a los socios les debe hacer falta un descuento del 20%, pero el amo pasa de la fisión. Peix Orient diu, el amo ha comprado un joguet, un joguet en pels Politics, mayoritariamente del PP, y no vol a arreglarlo. Mes. Pedro Simó diu, somos desgraciados, el Real Madrid está en la sopa, y ahora que jugamos las semis contra ellos son por Movistar. Se parla del básquet, Pedro. Eh, Tapón López eh, contesta uno de Vans. Rafa Llones diu, si este año no hay Champions ni UEFA, ¿por qué los precios lo son? Bajar precios o será error fatal. Devil Twist, pues por lo menos que vais en un poco el preus, que ya no estem a Europa. Eh, Alejandro Valero diu, baixada de preus, si no mal que a mí. Bolete diu, yo estoy convencemos un par Y comprar el pase En cara que vis fuera A la lai, a de pren. Francisco diu, ninguna Manolo, que seas muy feliz. Un abrazo. Pues gracias. Miguel diu, ojo a les pero es quilometratge que així li acabar de pagar esa acción, Tira-li kilómetros desde Singapur. Hombre, no creo que se les s'aplegarien a l'amo, si no ya sería la bomba. Eh, Francisco José Fallos diu anem Peter Lim si no se a rascar la butxaca en una plantilla y y la si, no si no os pases, una porra Y diu también Francisco José Fallos desde Radio no se entiende, gracias por estar ahí eres fantástico, como periodista, muchas gracias. Eh, Pedro Valero, tú tienen que bajar los precios sí o sí, que no aprieten el aficionado que es el que nunca falla Comité de Salvios Diu rebaja y pago aplazado más fácil para abonados, pero rebaja en precios para abonados subsanado, subsanando las cagadas de esta temporada pasada. Y David López diu no res como escoltar después de estudiar. Escucha la moral. Pues, tienes que estudiar que tienes suerte en exámenes, en encara que la mejor suerte de deia abans, es la de si no, es más fácil tener suerte en los exámenes, amic. 12 y 36. S'havien quedat parlant parando low cost. Yo que había llançat, había introduït molt el tema Julián Montoro, el director de Superdeporte, amb la pregunta què és low cost i volia començar a parlar sobre aquest tema Manu Badenes. Manu, tira-li. Sí, a veure, low cost, low cost està, és un problema de definició, és veritat. És una qüestió de low profile, és una qüestió de perfil baix. Uh mhm. -huh. de, els, els diners que estem pagant per jugadors que en teoria no són coneguts, no, no és que siguin coneguts, que és que no han demostrat res, és tan alt, tan, tan, tan, tan disparatat, que dius no té sentit, no? Jo, per a mi, el cop d'efecte per a l'aficionat no és tan difícil i, a més, cedís la idea sense cobrar drets. És cantera i quatre fitxatges. Ara, i aquests quatre fitxatges immensos. I quan dic immensos no puc dir que siga Sven Steiger, eh? que m'agradaria moltíssim, sinó que, que no, siguen... Ja, ja està de capa caïda, eh, Manu? No, però sí, sí, sí, quan què parles de, de Sven Steiger, par, parla d'un futbolista d'aquells que... Mm, ella eh, no, però si no sé més d'aigua, si és que lo dic perquè, mira, a mi m'agraden els jugadors, de l'est, sacrificats i honorosos. Alemanys, búlgars, croates, eh, que vinguin així a, a sudar i a jugar i a, i a demostrar, que, diga, que diguen, me vull menjar el món. Yo por seguir con el tema Atlético de Madrid, no tiene ningún búlgaro, ningún croata, ningún ruso y yo les veo pelear como... Iba a decir una, una palabra... No, no, digui, no, no digues, però, que es, es veu lluitar molt. Esta és la meua proposta. Eh? <laughs> sí, és la, és la de Manu Badenes. Eh? Tenim set davanters en la, en la cantera, en, en el Mestalla. Set davanters definits pero Valencia como València Set allí. ¿qué anima Traure? anem a traure? que traure? Trau u que sustituye a Negredo y ya tienes problemas perquè tienes el y i tal, y juguem en un punta, de Vegas en dos y tal, pero, pero, Maro no puedes fiar toda una temporada al Cáceres y un jugador de la cantera. Tendrás que no, claro que no. Tienes que fichar a, un, este que fitxes a un, però que no. és un exemple, lo de, lo de que tenim set, perquè també tenim, perquè és, una, és, una, és a dir, és un, és un, és un dir, perquè centrocampistes n'hi ha 8, me pareix, no és tampoc... Mm. Però és, és, sí, jo pensé que, que fa falta un xor del centre de camp que sàpia veure la trencada de línies, que sàpia jugar, fer una miqueta més que jugar en horitzontal, papam, papam, papam, papam, però tra, trau tres, quatre tios, i, i després tens, jo per a, per a que jugue de Truff, que no sé quién es, y que sustituís a Bezo, o, no sé, o Santos, o a Chico, este anima a probar. después de las cosas que yo he visto este año, anima Que el chiquet de la cantera no ho farà millor els que Yo, es que, que yo... tengo ahí una dicotomía, y es... Eh, a ver, vamos a Eh, acostumbramos a, a, a lo extranjero a veces, el como viene de fuera y se paga un, dinero por, alguien de fuera, allá considerarlo que, no estamos apostando por una, por una apuesta coherente. Yo me voy a los equipos con los que tiene que competir el Valencia ahora. Lo he repetido esta noche dos, tres veces. Atlético Madrid y Sevilla. ¿Quién, al, margen de, la gente que se mueve en el fútbol, quién conocía a José María Jiménez? Y, se, será con una megua de demás en Superdeporte. Eh, es que al final... ¿Quién conocía a Bacambú cuando arriba al Villarreal? Claro, Per això deia que m'ha paregut molt intel·ligent la pregunta de Julen de què és low cost. Clar. Totalment. Al final, què és low cost? És més car els 12 de Otamendi que els 9 de Santos? Comptablement sí, de, esportivament és evident que no, que és molt més car els 9 quilos de Santos que el 12 de Otamendi. Y al margen de, de, de lo de José María Jiménez, yo para mí hay un fichaje que es clave... un poco en todo lo que le ha pasado al Atlético de Madrid también, y es el de Tiago. Yo creo que era un futbolista que la Juventus no contaba, era un futbolista que no tenía sitio en una Juventus que no es la de ahora. Lo coge el Atlético de Madrid y lo hace un futbolista top. El Valencia, ¿por qué no va a ese tipo de jugadores que tal vez en un club eh, de, mayor rango en estos momentos o que está jugando en, en, más competiciones no cuenta? ¿Por qué no lo coge? Le da esa confianza y lo hace capitán general. Porque, claro, es que es el problema. ¿Qué ojeadores tiene el Valencia? Eso lo hizo con Keita, por ejemplo. Claro, <clears throat> totalmente. Y lo quiso hacer con Tiago, por cierto. Totalmente. no me acuerdo de lo de e- Keita. Y, Saúl. Bueno, Saúl no es ese perfil. No, perfil, pero <laughs> Pero también era un jugador pel que se puede ver apostado Y que el València se va a fixar en él Y que a lo que hará Fe Saúl en el, en que por, cierto Saúl no entra en la lista pero eso ya lo dejamos para, otra conversación ¿no? pero lo que decía ¿eh? es, un crimen. Lo, del, Marqués es para. yo ves la lista del Marqués. <laughs> Es un crimen al mundo del fútbol, de verdad. No, pero es que esa lista es que no ya Pero nada, agarrarla. Primer, el único porter que me cuadra de estrés es De Gea. Sí, a ver, incluso igual Sergio Rico un poco. ¿eh? Mm, bueno. Val. Después, que vaya Bartra. Que vaya a San José. Que vaya a San José, a Nanja Bruno. Que, que, para Del Bosque el año de, del Valencia le pesaba no llevar al Alcácer y no le, y pesa, el Chelsea, para Fabregas y Pedro, bueno, pues son cosas del que Dugas es, que duga Lucas Vázquez a... Lucas Vázquez, sí. Sí. Eh, és una llista que no hi ha per on agarrar-la i del Bosque hauria d'haver deprès que una dolenta gestió del grup és el que del Bosque ha guanyat una Eurocopa i un Mundial no se li poden llevar els mèrits no seré jo qui, qui els lleve jo sí, eh? però de la mateixa manera tampoc seré jo qui me calle que el Mundial de 2014 de Brasil és un fracàs absolut del seleccionador per una dolentíssima gestió del grup Sí, i a més, i a més, mira, ha tingut un atac entrenador, però el costat bo és que l'ha tingut abans de jugar. <laughs> Així ja no tenim que esperar coses rares, ja. Després d'això, que jugui, que jugue qui tinga que jugar. Pues molt bé. Jo, fa, fa, fa, fa sis mesos Isco uh -huh. i Alcácer eren eh, algo aixina com la, la nova... Sí. La nova Rocha, no? La, sí. per, per a construir-la, un, un equip de, o sigui, de futur, tu, no? Tu te dus... Tu te dus, per aire. Tu te dus a bueno. Lucas, tu te dus a Lucas eh... Vázquez i a Bellerín i no te dus a Mario Gaspar i a Paco Alcácer que han tirat del carro la fase de classificació i t'han salvat el cul. Jo contava, i ho, i ho he contat moltes voltes, quan se produeix el moment en què Luis Aragonès pega el col davant amunt de la taula després de pegar-se en el model de 2006 per fer-li cas a la premsa de Madrid i diu jo per ahir no vaig a cap puesto arriba un moment que després del canyaret de gent d'emissores de ràdio i de tele alentant a la gent a que anar a rebre la selecció amb pòsters de Raül val? arriba un moment en què el grup diu és impossible que suporti aquesta pressió a la llista de 23 segur que se l'endú per l'europeu. I arriba a la llista de 23 i Aragonès diu que per els seus... Mm, Raül no. I ahí és quan el grup diu, ye, que este tio respecta, eh? Que este tio està confiant en els que li hem dut fins així. I a partir d'aquest grup multiplica la confiança al seu entrenador i comença a ser un grup compacte. I així, el que estan veient no és de primera línia, perquè els de primera línia saben que... Eh, Sergio Ramos sap que va anar... Tal. Això saben que van anar sempre. Però quan no toque uno d'aixòs, saben que este seleccionador no dona la cara per la gent que s'hi ha donat la cara per ell. I això va acabar sent un problema. I si no, al temps. Yo, hmm. volviendo, porque se me había pasado el nombre Keita y, y lo ha recordado Julián, ahora es momento de que, de que el Valencia vaya también a, a por ese perfil de futbolistas eh, que ya no solo lo hicieron en Valencia, eh, la Roma llega y también se convierte en un líder desde el primer sí. día. Entonces hay que buscar ese tipo de en ese perfil en Caixa Raúl Albiol, por ejemplo. Totalmente. Y a Borem, eh, una cosa complicada, mm. porque el Napoli ya sabemos que, que es sí. un club especial. Los clubes italianos últimamente son muy, muy así. Pero es que al final, eh, eso eh, del low cost... Eh, ho agarrem com algo molt negatiu. No, per a, per a mi no, quan eh? realment... A més, la primera frase de, demà de la columna és no li tinc por al low cost. Low cost per a mi és perfil correcte i el preu correcte. Això és per a mi low cost. Ara, si el que tenim és perfil baix, preu disparatat, que són coses que han passat... Han passat. I això sí que no trague era low cost eh, quan vingueren Rafa Benítez, Curro Torres Mista, Rufete Vicente que vingué de Llevant eren low cost Clar que era low cost. Sí, però bueno... Ah. De, però I després, quin rendiment donaren? Després, després havia eh, el que dia Manu també fa un moment, després n'hi havia fitxatges ben pagats, sí, sí, no, però, però ja ben justificats. El Pipo, per exemple. La, Baraja, per exemple. Uh mhm. -huh. Después había, había que invertir también. Uh -huh. Ese equip, bueno, eh, pues Ayala va a ser un, un cas que no va a ser un preu alt, però, però bueno... ¿Ves? Por ejemplo, el, el tema Ayala. Mm. Ayala... Has de buscarlo. Has de claro. Buscarlo. Un defensa que tenga unes característiques, que no estigui jugant en un gran club, que vulgui eixir, que tinga fam... Eh, però és que és una de les preguntes que, igual que jo dic de que li va oferir el València a la seva afició en el tema de passes, és una pregunta que deixen en l'aire i la responden després de la publi quan abans parlava Pablo de Camacho, què li pot oferir el València als jugadors de cara a la temporada vinent? 12 47, pausa per a la publi i tornem, vinga. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el teu programa. Total la sobre los cursos populares, es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 48. Estem intentant eh, definir línies, les primeres que coneixem d'aquest projecte del València, a tots els nivells, social i esportivament, no? Eh, abans preguntàvem què li podia oferir el València al seu eh, aficionat per a que en la campanya d'abonaments vaig a taquilla i estraga l'abonament. Eh, abans Pablo le va anomenat un nom com el de Camacho, que és un futbolista que el signaria amb els ulls tancats, i la pregunta és, davant d'aquests futbolistes que tenen ofertes Premier, etc etc, què pot oferir el València? Vull dir, el projecte encara no està definit, se definirà conforme vagin passant els dies, però encara és complicat definir-lo de cara al representant, de cara al futbolista. Econòmicament ja se'ns ha dit que la inversió que s'havia fet anys enrere no se va fer en guany i a més no tens Europa. Per això jo crec que Suso té un greu problema a l'hora de fitxar. No que ell no tinga clar el perfil a fitxar, no que ell no tinga clars fins i tot els noms ja anotats en la llibreta. El problema és com convèncer a aquests noms de que València torna a ser una plaça apetible per a un futbolista. Bueno, yo creo que viendo el símil de o, o, viendo dónde están ellos es evidente que bueno con todos los respetos evidentemente al Málaga pero la idea del Valencia... Pero es que esa es una idea equivocada, disculpa que te talle, Pablo. El problema es que el Valencia no va a competir en el Málaga. Va a competir a els que vagin a hacer eso, una oferta al Málaga. Si Camacho no, me ya. al Valencia, tindrà a ir. Sí, pero yo, yo lo que creo es que al final Camacho también es inteligente y, y en, vamos, pues en Mestalla tiene un puesto en el once titular asegurado 100%. No te tengas ninguna duda. O sea, Camacho viene mañana aquí a Valencia sí, que sí, que yo eso no dudo, Entonces, yo creo que él también tiene que mirar eh, en qué lugar va a jugar fijo. Eh, si en Valencia rinde durante dos temporadas y lo lleva a, la Champions y tal, puede ser incluso un jugador para la selección española. Ya sabemos que Vicente del Bosque, eh, todo lo que sea en el extranjero, pues le queda un poco lejano, que no tiene mucha, mucha idea de lo que se juega afuera. Eh, si, juega aquí, si juega aquí en España, tiene mucho más números para jugar aquí. Y es el caso de muchos futbolistas que yo creo que el Valencia es un club apetecible a pesar de lo que ha pasado en los últimos años. Y yo creo que hay que convencer a la gente de que el Valencia tiene un proyecto que tiene que ir a más y se ha jugado Champions este año. El próximo año no se jugará después de un muy, muy, muy mal año, pero uh -huh. se ha tenido que aprender de los errores y volver a fichar a jugadores importantes para volver a estar en la Champions. Yo estoy convencido de que llevant a quatre o cinc clubs grans de la Premier League, jo crec que cap des de més, més allà de diners, que tenen molts, no crec que cap equip de la Premier puga oferir més que el València ara mateixa. No, mm. no sé, no, no, no he vist a molts jugadors del València anar-se'n a la Premier, llevant eh, Chelsea, Manchester i allí hagin triomfat i, no sé, casos últims, no, no. Pablo Hernández, mm. eh, Carles Gil, Mm, no, no veig que en cap d'aixòs equips li ha oferit res millor de lo Soldado. que podia tindre així. Soldado. Soldado, inclús eh, un club mm, més important sí, de lo que jo estic nomenant, sí, que són Aston Villa, Swansea, mm. que són equips d'un altre nivell, no? Jo penso que el València encara pot oferir molt més, eh, molt més a, a qualsevol jugador, sobretot a un jugador nacional, que, que, que moltíssims equips de, de la Premier i d'altres. Com ho veus tu, Manu? Mira, és veritat que... Home, eh, els anglesos poden oferir diners. Molts. Molts diners. I en uns puestos eh, de ras de tabla cap a mitjà, mm, titularitat perquè valoren molt jugadors centrocampistes que poden donar-li trellat al xoc i tal. Però sí que és veritat que el València té un es un, es un espiri en el que, en el que és difícil trobar una comparativa en altres clubs d'altres puestos perquè li podem oferir un projecte, li podem oferir una estabilitat, li podem oferir un, un recolze incondicional del club, una projecció inclús de màrqueting, inclús la titularitat en un equip entorn de, de tres tios nous perquè els que n'hi ha, ha no valen i n'hi va haver forats per poder jugar, una titularitat. Però el més important és la seguretat en el missatge. La comunicació és essencial. Que quan se senten amb ells no tinguin aquesta sensació de i ara què fem? Que és el que jo veig quan es veig a la, a la gespa parlant després de l'últim partit ahir, els, els tres, l'Aihun i, i Suso, i l'altre i, i, i Gico, sí. I, i dius que és molt bo perquè podem tindre una imatge almenys, però que dius la seguretat en el missatge, si a la fi tots els equips són més o menys el mateix. El que tu t'has de donar al, al jugador i al seu representant és seguretat. I el València té una marca darrere per poder oferir això. El que han de veure és no com si fórem... No sé, és que pareguem, no sé, eh, que no tenim cap, que eh, no sé, que anem cap a escum per un costat, que avui és blanc i demà és negre. No, seguretat. És que el problema és que ara mateix la imatge que emana del València de, de l'últim any és ixa. Per això dic que li va costar a Suso esborrar aquesta imatge de cara a convèncer al futbolista. Mustafi va guanyar el Mundial en Alemanya uh mhm. -huh. i va fitxar per el València aquest estiu. No competíem en Europa, crec. Veritat? No competíem, no? Mm. Jo crec que treballant i fent les coses bé, jo crec que el València a un futbolista, inclús a un futbolista tan important com este, que sí. venia de jugar el Mundial i de guanyar sí, el sí. Mundial, Mm, valencia valencia muchas moltes Y el Valencia Puede oferir moltes cosas pues eh, les volvemos eh, el estiu que ve eh, el que sí... Dígase, Manu. para ella y para ella. <laughs> es importante. No, no, no, es broma, hay muchos jugadores que han estado jugando en Manchester y dicen que aquello es horrible. O sea, es una ciudad feísima. Manchester feísima. El clima es un engorro. Y pues Valencia, pues gracias a Dios, tiene de todo. Pues si Gary Neville volía a hacer toda la pretemporada en Valencia, porque día casi fa un clima maravilloso y al costa de la playa. Claro. <laughs> Es que... Y, otra cosa que hay que decir, espero, por el bien del Valencia, que ahora viene la Eurocopa, que no, que no haya tongazos por ahí en el sentido de un jugador que destaca dos partidos y te clavan 10 kilos más si ya lo tienen visto... No Valencia en la disposición económica de, de afrontar... Eh, de entrar en esa dinámica de errades. No, no, o de no poder errar en las tres cosas. Pero creo que el Valencia al cual anem no va a no, o, de no poder optar, me refiero, si tú ya tienes un jugador visto, te gusta, y tienes claro que cuadra en el proyecto, uh antes del 12 de junio, que si luego rinde durante el mesecito de la Eurocopa, te lo roban. Porque el Valencia eh, no compite en Europa, Entonces, si tú ahora mismo le puedes convencer, convéncele ya, no te esperes a dentro de tres semanas. Uh -huh. Escolteu, y es de manera anecdótica, pero voy a saber qué piensa eh, tanto eh, Julián Montoro con Pablo Oliva, con Manu Guadenes desde la seua de la, de la galería. Dos errades en menys d'una setmana en les xarxes socials de Paco i estaran. Primer amb el jugador este nigerià, Xeú, i este matí amb la casa de Mickey Mouse. Eh, diuen que és tot errada, però dos en una setmana ja... Els més perspicaços, els més suspicaços que pensen a dir, bueno, seran errades, però ja van dos en una setmana, eh? No, bueno, lo, lo del xic aquell senegalès... Eh, Nigeria, Nigeria Xeu, xeu. No, no sé, jo crec que lo de d'avui no, no és una errada. Tu creus que lo de no, no és una... o sigui, sea, Talinés en la línia de Sala Folgado. Sí, sí, sí, sí, totalment. O sigui, sea, que Miki se va de pesca no ha sigut algo que s'ha colat. No. No, no, estic segur de que no. Perfecte. No me, no ha dit ningú. A més, però, fas la clàssica però... cara de que saps algo més <laughs> i te, te ho calles, que, que ja te conec. A veure, ja, tampoc és tan estrany que, que ara per ara algú se'n bacha de pesca per ahir. Tampoc és tan estrany. En efecte, que és el que tots hem pensat, no? Això que se'n van de pesca, que Suso se'n va de pesca... Pablo, tu, a ver, yo lo que dos errades que, en una semana. Eh, el tema de la foto del nigeriano, pues al final, si vas a colgar una foto y tienes varias, pues le puedes dar por error. Uh -huh. Pero un link de YouTube con Mickey Mouse, a mí me parece muy curioso. O sea, a mí me huele a, a que no es error. A mí. La sensación que me da es que es, que es muy gracioso. O sea, al final... Eh, que luego lo borre, pues... pues sí, que has borrado igual que borra la de pero a mí me parece que, que no es un error. A veure... Manu. Té una doble vida, Paco Llestaran. doble personalitat. És... La doble vida en les xarxes socials de Paco Llestaran. Correcte. Mira, per a mi és presbícia. Eh? És presbícia. Sí, correcte. Ell, això m'ha passat a mi. Jo li vaig donar de botó de Facebook a, de fer amistat a la meva ex i me va dir que sí, jo dic, però per què me dic, diu que sí, sí jo, i perquè no veia bé, ja no, ja els telèfons són molt xicotets i ja tinc que ficar-me <laughs> ulleres. A veure si lo va estar escuchando, eh? Manu. <laughs> Manu, eh, eixa com a excusa me pareix prou burda, eh? La, la, no, no, això és veritat. Jo, jo, jo, jo, jo li he donat per error, perquè estava eh, mostrant unes fotografies i després als, als dos dies dic, ui, m'ha agregat i què m'ha dit que sí, ui, i ara, i ara què faig? I, i vaig dir, a veure si és que l'altre dia li vaig donar el vot en... és veritat, us lo jure entonces, home, saps què passa? que no, per a mi no seria casualitat si no l'haguera borrat perquè entonces jo diria, home, tenim un crack i no ho sabem encara però com la borra són... Són amagos. És, un, és una pista, és un amago de que no, o, o, estem en prova-error i a partir d'ara va ser el, el acabose, el delirium tremens. <laughs> el delirium tremens en xarxes socials. Manu, moltíssimes gràcies. Adéu. Pablo Leiva, gràcies. Hasta otra vosotros. Julen, gràcies. Vale, bona nit. Senyors, ho deixem així. Recordem a 3 més quart del Murciélago amb Levante Televisió. Tornem 11 i mitja en la ràdio a Esports 97. Nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adéu i fins demà. Que nos diga, mira, chico, a mi me pasa lo mismo.